NAVAGOS kai thalassa NAVAGOS ek brastheis eis ton AIGALON gialon eko imato dia ton kopon meta mikron de exanastas hos e theasato ten thalassan EMENFETON menfeton hoti ge de leastusa tus anthropus tae praoteti tes synopseos He nika an autus pros dex et ai apagrinumene di afferei He de homoio seis agunaiki f pros auton al o hutos me memenfu alatus anemus ego men garfuse to youte eimi hopoian kai nun me horaes hoi de aefnidion me eperchontai, cae cum atusi, cae exagriusin. Atar un cae hemas, epi ton adice maton, u dei tus drontas aetiastai, hotan heteirois hypotetagmenoi osi, tus de tuutois epistatuntas.